السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث الثالث والأربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره خرجه البخاري ومسلم خرجه البخاري ومسلم في حديثه hadithi ya 43 na unwani yake yamhimiza mwanamke eh, kufanya nawafil al-ibadat alayki binawafil al-ibada yani ajilazimishe ashikilie ibada za nafila asitosheke na faradhi peke yake ili aingeze mizani yake kesho akhira kukiwa kuna kasoro yote kwenye faradhi ipate kujazwa na hizi amali za nafila ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسمى متومي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة si halali kwa mwanamke أن تصوم أفنجي وزوجها شاهد نمواك يكو حاضر إلا بإذنه إلا كروسك وإذا صح لا لجنبه ومنامك كتطوع نصوم يا سنة إكيو yake yuko شاهد أو yuko حاضر إكيو yuko سفاري mambo mbali hayuko ikiwa yuko safari basi lakini kama yuko hadhir basi akifanya mwanamke jambo hilo basi hakufanya jambo la sawa ni mpaka amuombe ruhusa mumewe kama atamruhusu ndio atafunga somo ya sunna na kama hakumruhusu basi ashughulike na nafila zingine sunna zingine ambao si kufunga na ambao haziziwili sunna hizo yeye kuamiliana na mume na walillahi alhamd amali za sunna ziko kadhaa si lazima kufunga tu kwako wewe itakuwa ibada ya kufunga ni ngumu tafuta sunna zingine uendeleze kuliko hiyo ya kufunga wala ta'dhana fi baitihi wala hafai mwanamke kuruhusu kwenye nyumba ya mumewe kuruhusu yani kuingia yoyote yoyote illa biidhnihi illa ni kwa ruhusa yake ifai mwanamke <clears throat> kuingiza watu nyumbani kwa mumewe ni sasa wae ni wanaume sasa wae ni wanawake wenzake illa kwa ruhusa ya mumewe na akamruhusu kufanya hivyo na ikiwa mume wake amekataa kuingizwa watu kama hao ni sasa ni wanawake sasa ni wanaume basi la yajuzu ila muombe ruhusa mume wake ya jumla ya tatu ya hadith wama anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi na wakati wowote mwanamke atakao kutoa nafaka au sadaka akatoa sadaka min ghairi amrihi pasina amri ya mumewe ya ile sadaka yani ametoa mume wake hajui yani ametoa mume wake hajui haina maana kwamba hajaruhusiwa kutoa a idhni ya kutoa yeye waruhusiwa lakini kutoa wakati pindi anapotoa alikuwa mume wake hajui kama atatoa hii ndio maanisho wa illa ruhusa ile ya am al-idhnu al-ama kunayo lakini tu hana ruhusa hasa ile jambo lilifanya saa ile hakuchukua ruhusa mume wake hajui akafanya hivyo fa innahu yuadda ilayhi shatruhu basi yeye atapata ule mume nusu yake alotoa ni mwanamke lakini yeye atapata nusu hata kama hakutoa kwa sababu gani kwa sababu yeye ndio aliochuma akaleta na mwanamke atatoa kwa sababu gani kwa sababu yeye mwanamke ametoa nafaka yake ya hasa mume akimchumia akamletea nyumbani huwa ni ya ule milki ya ule mwanamke nyumbani amempa sasa mwanamke kutoa chakula yake nyumbani chakula chake hasa aliopewa na mumewe akaiwatoa sadaka mume atapata hata kama hajui mume atapata hata kama hajui na taban kutoa hapa maanisha kutoa cha zaidi kilichozidi wajibu kutoa hapa imaanishwa kilichozidi ya wajibu ile ya wajibu lazima itekeleze pale nyumbani ujubu afanye na watoto na yeye wasikose chakula thumma baada dhalik kitakachokuzidi atatoa nje hiyo ndo maana yake kwa hivyo mwanamume akifanya eh, mwanamke akifanya hivyo atapata thawabu yeye kwa sababu ametoa chakula chake hasa alipewa na mume na kabashir kile kitendo cha kutoa na mwanamume naye atapata thawabu kwa sababu yeye ndio aliyochuma ile riziki yeye ndio aliyochuma kaleta nyumbani kwa hivyo wote watashirikiana kwenye ajr huu nusu na huu nusu kharajahu al-bukhari wa muslim قوله البسامة في حديثي لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذنه وزوجها حاضر إلا بإذنه أن إلا بإذنه يعني ومبرهوسة أي في غير صيام رمضان يعني رهوسة سكتك كفنغ رمضان kufunga ramadhani mwanamke hahitaji ruhusa yote kwa mumewe hapo ni fardh afanye na ni wajib afanye wakadha fi qada'i vile vile katika kulipa deni ya ramadhani hapo hatukui ruhusa kwa mumewe kwa sababu ni wajib alipe kwa sababu ni wajib na lazima mwanamke ampe fursa mwanamume ampe fursa mke wake kulipa hata kama atachelewa mpaka Shaaban لكن شعبان لازم مواشيلي لازم مواشيلي أليب إلى فرض ياك يا رمضان وسبب هي إن فرض إن حق لله هي تكو روسا مومه وسبب سيها كياكي كونيني هapa هو هتم تكو روسا مومه وسبب سيها كياكي هنا هاكي hapa ni haku Allah ni lazima tekeleze haki ya Mola wake kwa hivyo mwanamume ni sawa mwanamke anaweza kuchelewesha kulipa lakini ikifika mwezi wa Shaaban yajib huyu mwanamume amwachilie ni lazima amwachilie na akikataa basi mwanamke ana haki kumuasi hapa asimtii kwa sababu atazoroteka haki ya Allah na haki ya Allah ndio yanatangulizwa kuliko haki ya mume wake kwa hivyo hii ndio inavyotakana ama somo ya sunna la hapo itatangulizwa haki ya mume kwa sababu haki ya mume ni wajib na wewe kufunga sunna si lazima ndo maana somo ya sunna hakuna ruhusa mpaka umuombe ruhusa mume qawlu alfusema fa innahu yuadda ilayhi shatruhu yani nisfu ajriha nisfu ajrihi shatruhu yani nisf ash-shatru an-nisf nisfu al atapata ule mume katika zile ajira za mke eh kutoa sadaka mke wake wewe hiyo ndo حديث إليفو هي عنده حديثي إليفو ثلاثة جمل نكل جملة مبيبة مسائل نكل جملة مبيبة مسائل تيهونا كوني هزي فوائد تكازو كوزي سوما كوني حديث في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على حرمة تطوع المرأة بالصيام الحديث دليل في حديث دليل على حرمة تطوع المرأة بالصيام كم بني حرام كجفونغا منامك صوم يا سنة نحرام منامك كجيتوليا كفونغا صوم سنة inda hudhuri zawjiha ikiwa mume wake yuko nyumbani hadhir illa biidhnihi sarih isipokuwa mwanamume atoe idhni iliyo wazi sarih amwambie nimekuruhusu funga hakuna kusema ah hana neno baadhi ya nisa sema ah, mume wangu hana neno wewe hujui moyo wake kwani uona moyo wake wahisi nini si lazima akwambie mwanamume saa nyingine na wanaume wengine wana haya indahum haya na wengine wenyewe wako wazi wazi lakini kuna wengine indahum haya ikabidi sasa avumilie uchungu na kwa sababu ni mambo haizi kusema na wewe usimkisie ukamfikiria mume wake la shaka hii ni makosa hakuna kusema ana neno wewe mpaka upate idhini swarihi wazi wazi akwambie nimekuruhusu niko radhi hii ndio inavyotakana hakuna kusema wao oh, mimi ninavyomuona hana shida la hadha ghalat mambo kama haya haitakanwe hivyo yako mambo mengine madogo madogo ukifanya wajua mume wako hana shida kweli lakini masala ya moyo hayakisiwi moyo wa mwanamume na shahwa za mwanamume hazina kipimo ghaflat zaweza kusimama hiyo ni faida ya kwanza kwa hivyo lazima muombe ruhusa mume wake thumma baada dhalik aweza kufunga tatawu au sunna ثانيا فائدة بيلي حديث وفيه أنها لو صامت بغير إذنه حديث vile vile yaonesha kwamba annaha kwamba huyo mwanamke law samat bighairi idhnihi law atafunga akashindana yani akaamua kufunga somo yake ya sunna bila ruhusa mumewe lam tuqbal minha haitokubaliwa hiyo somo yake lam yuqbal minha haitokubaliwa hiyo somo wa hadha qawlu jumhur ahli alilm yani itakuwa ni batil kwa hivyo haina haja ajiweke na ndana kiu alafu na mwisho hana thawabu na faida gani ina faida kwa hivyo mwanamke lau atashindana afunge kwa nguvu pasina amri ya mumewe au idhini ya mumewe somo yake ya sunna jumhuri ya ulama wanaona lam yukbal minha hii somo yake haitokubaliwa wala hatopata thawabu hii ni kauli ya kwanza kauli ya pili yasema waqila kauli ya pili nasema sahha sawmuha saumu yake itakuwa ni sahihi wa athimat na atapata madhambi kwa kutochukua ruhusa kwa nini kwa sababu aljihad huna mumfakka jiha za ibada za achana akifunga saumu akajishika na zile mufattirat hakufanya jambo la kutangua saumu akajiziwia mpaka jua kuzama hii ibada itakuwa sahihi na upande wa ruhusa atapata madhambi kwa sababu kutukua ruhusa kwa mume wa hadha aula wa aqrab kushinda kauli ya jumhur kwa hivyo alladhi yadhhar wallahu a'lam ni kwamba ile ibada yake itakuwa sahihi bora amefunga na mashuruti za saumu zote ametekeleza na hakufanya kitu cha kutangua saumu saumu yake ni sahihi ama masala idhini haihusiani na saumu na madamu haihusiani na lile jambo la saumu lilivyo basi hii mambo kando ya ile ibada hii ni mambo kando ya ile ibada jiha yake mumfaka imeachana kwa hivyo ulama wasema itasihi somo yake itakuwa sahihi alafu thaw, e, eh, atapata madhambi kwa nini kwa sababu hakutukua idhini kwa mume wake kwa hivyo haina haja mwanamke ashindane alafu achume madhambi wewe wafunga wanaopata faabu kwamba uchuma madhambi sasa na faida gani kwa hivyo la budda min hadha kwa hivyo hawa wanaona hiyo ndio kauli sahihi atapata madhambi ibada yake itasihi na wao wakisema ibada yake ni sahihi hawajahukumu thawabu wanasema tu ibada mada umeleta masharti yake tasihi ama kuhusu thawabu ya ile ibada wasema hadha ila Allah iko kwa Allah hatujui yani hatujui atatea thawabu japo kwa imesihi ibada izakanyimwa thawabu kwa sababu kumuasi mume hakutoka idhini kwa hivyo hatujadili masala ya thawabu za ibada hii iko kwa Allah hata kama ibada yake tutaisahihisha sahihi lakini huenda pia akanyimwa thawabu zake fa amru ila Allah kwa hivyo haina haja ungie kwenye ibada ambayo thawabu zake ni za kubahatisha waweza kupata waweza kukosa kwa hivyo mwanamke mwenye akili hafanye hivyo muombe ruhusa mume wake wala hashindani na hii yaoneshwa haki ya mume ilivyokubwa juu ya mke mpaka amekatazwa kufanya ibada za nafila amekatazwa kufanya ibada za nafila kwa haki ya mume wake ilivyokubwa kif mambo mengine ambayo kwamba ni mambo ya kilimwengu tu ya kidunia ambayo si ya dini mwanamume amemkataza mke wake kufanya na mwanamke amuoneshe kifua na amwambie bana mbona wewe wafanya na mimi nitafanya mbona wewe watoka na mimi nitatoka eh mbona wewe wafanya kazi na mimi nitafanya mbona wewe chuma na mimi nitachuma hadha min aljahl bila shaki kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila kiumbe amemuumba na hali yake mwanamume ameumbiwa na kazi yake ya kiume na mwanamke ameumbiwa na kazi yake ya kike na kila mmoja Allah amemkalifisha kulingana na maumbile yake yalivyo tutakapo sisi kubadilisha ya huku tukapeleka huku na ya huku tukapeleka huku Allah hadha ajab hadha min al bali wallah tofauti ya baina jinsi mbili hizi mume na mke iko mpaka kwa watoto wadogo watazame watoto wadogo tazame hebu watoto wadogo wakicheza utakuta wanawake wasichana wasichana wanakimbilia kwa pamoja wana watoto wa kike utakuta na vulana vulana wako kivyao ajibu yani yani kutoka wakiwa wadogo hawajazoea kutangamana subhana labda sisi tuje tutoe tuwatangamanishe kwa nguvu alafu ukiangalia michezo yao hebu chunguza utakuta pande ya kike wanacheza cheza mchanga kupika pika vikarai vibakuli vidogo vi, vi, vi, vi, vi, vitoto vidogo ati utaona msichana sema namuogesha mtoto Allah yani fitra fitra subhanallah wanacheza na machezo yale ya, ya uke lakini akiwa mkubwa utolewa nde anda shughulikie mambo ya mwanamume hadha alajab na akiwa mdogo alicheza na vikarai na vibakuli na vidishi na vikombe vya kupika wa ghairi dhalik wallahi hadha ibra min Allah atuonesha ibra Allah subhanahu wa ta'ala kwenye makhluqat zake vile alivyoziumba ameziumba kwenye fitra iliyo sawa na ukimwangalia mwanamume machezo yake anacheza mpira anaruka anapanda mti anashuka mara amechukua gongo anasema huu ni upanga hakadha watoto wa kiume mara ukamwambia baba ninunulie bunduki ile plastiki atakuchezea limadha fitra ule uume unamvuta kule kwa hivyo hizi ni tofauti ziko hazipingiki na Allah subhanahu wa ta'ala hili farraq baina hadhain aljinsain kwa hivyo kuja kutanganya mambo itakuwa si vizuri bali wallah waweza kukaa mahali watoto wako wanakuja mtoto wa kiume ikiwa yuwaja yuwatembea yuwaja kwa babake wallahi ile mwendo wake utakuta tofauti na mtoto wake akija na wewe kama baba wallahi hebu chunguza utaona chunguza utaona mimi naweza kukwambia msichana wangu anakuja sijamuona nikwambia huyu msichana anakuja na barabara wangu kama yuaja nitakwambia huyu ni barabara anakuja na hata hajatokea sijamuona wallahi akitembea tu tahisi akikanyaga ile ardhi ya mwanamke na mwanamume ni hivyo hivyo mpaka kwenye subhanallah sati za miguu Allah ametafautisha ndo tukaambiwa tutazame wa fi anfusikum afala tubsirun hebu tazameni mlivyoumbwa muone ukubwa na izza ya Allah na utukufu wake subhana wa ta'ala kwenye viumbe vyake thalithan min alfawaid katika fawaid ya hadith wa fihi wa fihi anna zawja له حق الاستمتاع بزوجها في كل وقت mume anaruhusiwa kufanya haki yake ya jimaa kwa mke wake wakati wowote pasina kupimiwa pasina kupimiwa ati wakati huu sawa wakati huu si sawa hana majusi haya mambo inakwenda na mume na shahwa yake na haja yake akiwa na haja na mke wake ni lazima ampate Allahumma illa kuwe kuna mawane kuna vizivizi vya kisheria haya mambo mbali lakini mwanamume kisheria aruhusiwa na haki ya istimtaa kwa mke wake fi kulli wakati wakati wote fala yafutuhu bitatawwa ndio maana huo wakati haufai kupotezwa na mwanamke kushughulika na saumu za sunna kwa sababu yeye akishughulika na saumu za sunna yufawitu haqqa aljimaa ata ataitilifisha ile haki ya mumewe akitaka kufanya jimaa na yeye mchana hatompata kwa hivyo akakatazwa mwanamke kwa maslaha ya shahwa ya mumewe asifunge somo za sunna kwa hivyo hii inaonyesha nini haki zauji ilivyo mpaka haki yake ya starehe ya chungwa kisheria mpaka haki yake ya kistarehe sheria imechunga akakatazwa mwanamke hakuna ruhusa kuabudu ibada zako za sunna kwa sababu mume wake huenda akamhitajia saa yoyote huenda akamhitajia saa yoyote na vile vile mwanamke ameruhusiwa kuchelewesha deni yake ya Ramadhan mpaka Shaaban kwa nini ameruhusiwa kuna hikma kwa hikma gani kuchungwa haki ya mume na shahwa yake basi hiyo ndio sababu kama Aisha radhiallahu anha alivyosema limakanati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya haki yake ya jimaa iliyoko kwangu kwa hivyo siwezi kumnyima kwa sababu akifunga somo za sunna na mume wake anamuhitajia itakuwa shida hata kama hawezi kumwambia usifanye lakini atakuwa ndani ya moyo haridhii japokuwa hawezi kutamka kwa hivyo mwanamke lazima awe na akili kwenye masala na masala ya moyo hayakisiri mtu amwambia mume wake eh wewe tu sasa hivi tulikuwa pamoja kule sasa sasa aniita tena au aniita tena hadha hadha amra shadid wallah kwanza hata huma yani ha ni mtu hana haya utamwambiaje mumeo maneno kama hayo kama wewe ni mtu na haya لله سبحانه وتعالى ومفني حياة ملواك ومفني حياة شريعة هو زيك كسم بوا حتى كأكويت مرامي أموجا قصيك ويتكيا ميتوا قصبابو بيه أمر يكو نكويتكيا استجب أما كويتا نندا نمتوم عليه الصلاة والسلام لو كسم إذا دع الرجل امرأته في فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح أتفتلعني وأنا ملائكة مبكا كبنبوكي أقول لها كنا كسيما jana ulikuwa na wewe wala juzi nilikuwa na wewe wala sasa hivi wakati fulani ma yajuz hadha hii ni suu adab hii ni adabu mbaya ambao wanawake wengine wako nayo wasahih kila kiitwa na mumewe yeye ni ati amri ya mumewe ta'atan lillah kwa ajili ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndo amemamrisha yeye kufanya hivyo na anga, kama angalikuwa hawezi kimaumbile basi Allah hakumkalifisha Allah subhanahu wa ta'ala hatukalifishi jambo haliwezekani kwa hivyo ina maana kama mwanamume atafanya hivyo ina maana inawezekana kwa hivyo na wewe ni utii Allahumma illa ikiwa maadhura basi mambo mbali mgonjwa au indahu udhur hapo mambo mbali na mwanamume insha Allah taala atakuwa ni mwenye kuelewa wafihi aidan wafihi aidan anna zauja ni mwanamume kwamba idha arada الاستمتاع biha وهي hiya saima ikiwa mwanamume ameamua ataka kustarehe na mke wake na mwanamke akimwaliza mama mimi ninafunga bwana somo ya sunna sikujua kama utanihitajia sikujua kwa hivyo yeye asema ameamka na somo lakini mwanamume idha arada alistimtaa biha akiwa na haja na mkewe sasa amtaka wa hiya saima na mwanamke anafunga somo yake ya sunna jaza jaza an yufsida sawmuha alayhi jaza aruhusiwa kumvunjia somo amharibia aruhusiwa kumharibia amvunjie somo yake kwa nguvu min ghairi karaha tena jambo hilo si makruhu kisheria kwa sababu yeye kushughulikiwa humume haja zake ni bora kuliko somo yake kwa hivyo mathalan mwanamume ana nyumbani ana haja ya mkewe ajua nitampata akifika nyumbani mchana mchana au kabla amwambia mimi bwana sikujua kama utanihitajia nimefunga yajuzu an yufsida saumaha yajuzu amharibie ile somo yake amvunjie ile somo yake min ghairi karahati na si makruh kwa nini hakuomba idhini hakutaka idhini hakutaka idhini kwa hivyo ni vizuri fanya nini kama mwanamume ana haja atekeleze na akidhi haja yake wala sitazame masala kwamba wao atakuwa ameharibikiwa na saumu au vipi bali hata akamruhusu hata akampa ruhusa amemwomba ruhusa kufunga akamruhusu akamwambia funga thumma baada dhalika mwanamume akashikwa na fitna nje pengine ametoka nje hasala fitna akachemshwa na shahawat fulani ambazo kwamba pengine amekumbana nazo barabarani na nje na sasa mwaona hali ya barabara yetu yalivyo sasa mwanamume akarudi nyumbani akawa na haja mkewe hata kama alimruhusu kufunga yajuzu mwanamke avunje somo yake ya sunna kwa maslaha makubwa hayo ya kumkidhia mume wake haja wala hakuna kukataa kusema oh wala oh wala hata kama mkupa ruhusa kwa sababu hicho kitu imetokea hakukitarajia imekuja ghafla na yeye hana mahali pengine ya kukidhi haja zake ila ni hapo kwa hivyo hakuna ruhusa mwanamke kusema ati siwezi wala sitaki ni, ni haribu ile somo yake na yeye atapata thawabu ile somo hata kama hakuimaliza kuifunga atapata thawabu kamil kwa sababu imevunjika somo kwa dharura ambayo sio yake kwa hivyo atapata ajrun niyya waqa ajru ala Allah ajri yake ishafika na amekula na amevunja somo kwa kumtii mume wake kwa hiyo hii ndio muamala mzuri tunaofundishwa sisi Allah akbar eh hata hukuku hizi za kisheria yani sharia yenyewe kuna baadhi ya haki zake sharia imetanazal kwa ajili ya nini ya haki za mume ikakuachia vunja ibada yako kwa maslaha ya mume wako na hapa ni haja ni ibada na ni dharura na ni sharia imeruhusu kwa hivyo mambo mengine ya kinyumbani tu ya kidunia mwanamke hakuna haja yote kumuonesha kitu mume wake hakuna haja yote pale inaposoma na mimi napenda sana kila mzazi ajaribu kabla ya kuozesha au kuoza mtoto wake wakae wazungumze na wale wahusika mwenye bwana harusi wazazi wake wamweke wazungumze naye na mwenye bibi harusi wazazi wake wakae naye wazungumze nao amfundishe mwanangu sikilize hii akdi unajua maana yake ile kusema naam gabiltu kuolewa na fulani na huku muoa fulani unajua maana yake maana yake ni kwamba umekiri na umekubali mambo yote ambayo kwamba ni katika muktadha wa ile aqd wa ushakubali yote si lazima yaisabiwe kwa sababu mambo mingi yanakuja baada ya ndoa mambo mingi sasa si lazima sharia yatuisabie unaposema naam qabiltu na mwanamke alipokubali kuolewa na yeye maana yake wamekubali kila jambo litakao kuhukumiwa na ile akdi kumtii mume wako ni moja pale unaposema naam umekubali kuolewa la kwanza ujue kwamba ni toa ya mumeiko kukaa nyumbani kuchunga nyumba yake kumpikia kumfulia kumfagilia nyumba yake kumchungia mazingira yake ya nyumba yote ni wajibu wujuban shar'iyyan kwa mwanamke muktadha al hata si lazima mwanamume ashartize au oh, mimi kikuoa ukae nyumbani ujue unpiki yani subhanallah leo imekuwa kukaa nyumbani ukioa mpaka ushartize usiposhartiza shore yako jambo la lazima kwa ile akdi la, jambo la faliwe lazima kwa akdi lingekuwa mpaka leo wanaume walishartize kwa wingi wa utokaji wa wanawake mpaka mwanaume ana hofu maskini akitaka kuposa sana bisharti mimi nikikuoa utaacha kazi ukae nyumbani kwa nini leo wanaume wanashartiza sharti hii kwa sababu ya wingi wa wanawake walioasi na kutoka nje na kuangalia shughuli ambazo si na ndio maana sasa hutokea matatizo mengi kwa masala kama haya kifungu hiki chaleta matatizo kwa hivyo pale mwanamke unaposema umekubali kuolewa na mwanamume jua kuna mambo ile akdi ya lazimu na jambo la katika mambo yanayolazimika kwa ile akdi uliyokubali ni utamtii mumeo yote toa yote isipokuwa maasi isipokuwa maasi lakini akikwambia kaa ni ukae nyumbani akikwambia usitoke usitoke akikwambia ni haja zozote zake mfanyie akikuita muitikie wa ghairi dhalik na mwanamume ni vile vile anaposema naam kabiltu zawajaha zile haki zote za mwanamke alibebeshwa yeye kisheria ni lazima azitekeleze na yale itangalikuwa sisi maisha yetu na mwanamke atekeleza hukuku zake wajibu zake kwa mume na mwanamume atekeleza hukuku zake wajibu zake kwa mkewe wallahi atakuwa hatuna hata mabishano sasa leo imefikia kiwango hiko mambo ambayo kwamba ni wajibu kwa ile aqd ni mpaka sasa tuyataje tuyaseme maana wanawake hawafundishwi hawajui tena yani mwanamke olewa hajui kumtiba nake ni lazima hajui hajui kama anaona ni kama masala yako na yangu leo na amri yako na mimi na yangu mwanamke ameolewa hajui kwamba yeye hafai kutoka paka amri ya mume hajui kwa nini hajui na kama hajui huyu msimwozesheni huyu bado mfundisheni kwanza afundishwe afundishwe mpaka ile akdi maana yake nini alafu akishakuingia kwenye ndoa aingie ala ilm ala bayna kisha baada ashaolewa atakwambia ah basi mimi sikujua alikuwa naona ni hisani wanawako wapotofu wanapotosha watu sasa kwambia ni hisani sasa ilipoolewa ambiwa ah si tunaambiwa ni hisani kumbe ya lazima ningejua singeolewa hadha alishkal kwa sababu haukumjulisha wewe babake haukumjulisha kabla ya kuolewa au huyu kabla ya kuoa mwanangu haki zako kama mume ni hizi na yule upande wa mke mwanangu haki zako kama mke ni hizi wallahi tungeishi vizuri lakini maal asaf hii ndio matatizo ambayo kwamba yametokea sasa na dawa yake ni hiyo kila mmoja arudi kwenye sharia mume ana hukuku zake amepewa na mke ana hukuku zake amepewa na kila mmoja achunge haki ya mwenyewe hii ndio inavyotakana min alfawaid katika fawaid za hadithi wa fihi anna zawjaha law kana ghaiban ikiwa mume wake mwanamke ako ghaib hayuko hadhir pengine amesafiri ikiwa mume wake yuko ghaib hayuko na yeye nyumbani au fi maana alghaiba au mwanamume yuko nyumbani lakini amefikiwa na hali hahitaji mke pengine mgonjwa augua hana fikra kufikiria shahwa eh hana fikra hizo kwa hivyo mwanamume kiweza kuwa saa nyingine yuko nyumbani hadhir lakini ni kama ghaib hahitaji au iwafunga yeye mwenyewe tayari iwafunga eh na yeye atafunga naye taba kwa hivyo hali kama hizi zikipatikana ikiwa mwanamume yuko ghaib au yuko nyumbani lakini maana yake ni kama ambao ni ghaib kama mgonjwa au anafunga naye jaza saumuha yule mwanamke sasa ataweza naye kufunga bighairi istidhan pasina kumomba ruhusa kwa sababu ha, hakuna waji ya kumhitajia yeye kwa hivyo hii ndo itafutakana mwanamume akiwa anaonekana hana raghba ya kumtaka mkewe siku ile huenda amefunga yeye au ni mgonjwa maridho haezi kufunga basi la haraj wala hakuna ubaya mwanamke kufunga kwa sababu yuko lakini ni kama hako bila ruhusa yake inawezekana kufunga bila ruhusa kwa sababu ako na yakin kwamba yule mwanamume hata kama yuko hako katika hali aweze kujumuika na mkewe atakuuguzwa ni mgonjwa au pengine yeye mwenyewe yuwafunga kwa hivyo hizo ni ahwali ambazo kwamba ziko sadisan katika fawaid au khamis sadisan fawaid za hadith أن المرأة لا يحل لها أن تأذن أحدا بالدخول في بيتها ni haramu kwa mwanamke kumruhusu mtu yoyote kuingia nyumbani kwake illa biidhni zawjiha mpaka ruhusa ya mume wake sawaun kana hadiran am ghaiban ni sawa sawa yule mume yuko nyumbani usiende ukajifungulia mlango tu muombe ruhusa nifungue nimruhusu fulani aingie hata kama yuko nyumbani utamuomba ruhusa au ghaiban au kama amedhibu hayuko mwambie bwana mwenye nyumba hayuko usiingie akija utaingia hiyo ndio inavyotakana hiyo ndio adabu au mpigie simu ikiwa ni dharura ambayo kama mpaka aingie na bila madhara yoyote mtawasiliana atamwambia mfano aje wakati fulani au atakuja mwenye mwanamume nyumbani ndio akutane naye ama kuruhusu mtu tu kuingia nyumbani kwa mume wake ni mume au ni mke saa nyingine inaweza kuwa mwanamke lakini ana tabia mbaya mwanamume hataki aje nyumbani anamharibia mkewe anamtia maneno analeta fitna pale nyumbani analeta kusengenywa watu kile kile saa zote fulani fulani wanawake wengine wana tabia hizi mwanamume anaweza kukasirika akamwambia sitakumuona tena huyo mwanamke hapo na akikwambia vile sasa ukamtia wewe ni haramu la juz hadha maana nyumba yake na amekukataza kumtia mtu ambaye hampendi tabia zake kwa hivyo si halali la yahillu laha أن المرأة لا يحل لها أن تأذن أحدا بالدخول في بيتها kumruhusu yoyote kuingia nyumbani kwake illa biidhni zawjiha mpaka idhni na ruhusa ya mume wake sawaun kana hadiran ni sasa akiwa mume yuko nyumbani au ghaiban au ameghibu hayuko nyumbani wakati gani ataweza kumtia mtu bila ruhusa illa inda dharura isipokuwa ikisimama dharura isokuwa na budi na mume hayuko yuko mbali basi hapana ubaya mwanamke kumruhusu mwanamume fulani ambaye amjua au jamaa kwa hiyo dharura aje kuifanya kwa mfano kwaweza nyumbani kusimama hatari kumeingia mdudu wa hatari ameingia sabu sharis au ameingia nyoka haizi kumuua eh? ametatia nyoka mkubwa amekaa pale ngoja shtafan afanya nini akutafuta huko nchi ya pili huko fasi hadhi alhal yajuzu kutafuta istighatha usaidizi kwa yoyote aliye karibu kuja kuondosha ile hatari nyumba imeingia moto wakae ndani wateketee watu kwa sababu huko hapana utaita watu waje wazime moto hii ni dharura ambayo kwamba yaeleweka wala hakuna mwanamume hata mmoja mwenye akili yake mzuri atakuja kukulaumu kwa jambo hilo. Na kikulaumu basi kisheria wewe haulaumiki. Sheria imekuruhusu kwa dharura kuokoa nafsi kama hiyo mu, muite usaidizi jirani mwanamume nane aje asaidie ile haja aizibe ile dharura kama ni moto uzimwe kama ni mdudu hatari atolewe wa ghairi dhalika kwa hiyo hizo ni dharura na wanaume mambo kama haya hawafai kufanya wivu wivu wa kitoto adhama ya juzu anaweza kupata mtu nafsi akafa kwa, kwa wivu wivu wake wa kitoto adhama ya juzu hapo kwa hivyo hapa ni dharura kwa hivyo la mane kuja mtu kumsaidia kwenye ile dharura pasina idhini ya mumewe ikiwa yuko mbali hususan maana kaweza kwa hata yuko mbali ikitokea ile fadhaa mwanamke sawa kumpigia simu kwa ile fadhaa moto kadha atakimbilia kutukua watoto atakupigia simu ففي هذا الحال لازم منموم أيليه كما كنا ضرورات أحوال فلان لازم زقدريه من الفوائد كتك فوائد الحديث وفيه أن المرأة إذا أنفقت بغير إذن زوجها ونمك أكتوى تقول نمانكواك بسنا روسى مميه القدر الزائد على الواجب كيوانكو كالتوزيد تواجيبه akasema hichi kishantosha mimi na mume wangu na watoto hiki kilichobakia watanikitoe hata kama mume wake hajui falaha nisful ajri atapata thawabu nusu na mume wake nusu falaha nisful ajri atapata thawabu yake nusu idha sabaqahu idhnun am ikiwa tangu na nyuma mume wako ashakupa ruhusa kitambo yani mathala kama kuna kitu chochote wewe ushatosheka haja zako kuna kitu mume wako kwambia kitoe usikibakishe kitaharibika hii ni ruhusa amekupa kila kitu kikitokea katika hali hiyo si lazima saa zote akupe ruhusa mathala wamjua mume wako ni mkarimu akakwambia ah sikiza bibi kama mmeleta kitu umetumia haja yako kimebakia usikiweke kitoe ashakupa hii ruhusa kitambo hususan akileta vitu vya kuharibika kama mboga mboga ama nini eh ama utaziwia uziwie tamata nyumbani mpaka zitoke mabombo utupe sababu gani ati sijaambiwa kutoa ah, hii ni, ni kutoelewa mambo si lazima mume wako akwambie basi tamata itoe usioze kiazi kitoe usikisioze kitunguu kigawanye kisioze si lazima akwambie mambo akili yajua ya, wazi kila kitu chaeleweka kwa hivyo vitu kama hivi havihitaji ruhusa ya kila mara kwa mwanamume madamu ashakuruhusu kitambo kitakachokuzidi wewe toa basi ukitoa utapata thawabu nusu hata kama mume wako hajui tapata thawabu nusu lakini amma idha kana bakhilan ikiwa mume wake ni bakhili hakumpa ruhusa ya tangu na mwanzo amebali amemkataza sitaki hata siku moja umtolee kitu changu kiwache pale kiharibike ukakitupe lakini usitoe hakuna wana wengine wale iyadha billahi hivi bukhala hata nafsi yake shida kula sasa ukimshakumjua mume wake ni hivyo ni bakhili bihaifu akhtari kitu kiharibike akakitupe lakini asikitoe sallallahu alaihi wasallam kwa watu wengine waliaadha billah maradhi haya akimjua mume wake hali yake ni hiyo fala yajuzu haifai kutukua mali yake fala yajuzu an ta'khudha bighairi idhni hapa tabidi kila mara aombe ruhusa kila kitaka kutoa aombe ruhusa kila kitaka kutoa sasa aombe ruhusa kwa sababu mume wake mbakhili ni bakhili si mwenye kutoa lakini wakati gani ataruhusiwa mwanamke kuchukua bila ruhusa kwa mumewe aliyebakhili isipokuwa wakati mmoja illa inda alqadri alwajib isipokuwa sasa huyo mume wake bakhili akamnyima mpaka chakula chake na watoto wake anambia hata hapa nyumbani pia usipikie ukapika usitokuwa kupika Aa, ah, sasa akija kimkataza mpaka kile kiwango cha wajibu sasa hapo hatomtii atamuinda ametoka au amefumba mato tu anyape nyape aende tukue apike ailie yeye na watoto wake vizuri mpaka washibe hii ameruhusiwa tena pasina ruhusa kwa sababu mbakhili akimwambia hata kwamba wewe unahitaji kula eh, ah wazo twa zamani alikikaa siku mbili tatu awali funga bwana eh bana bana maisha bana na watoto walia huku la hapo mgoje akitoka tukwenda kuswali wewe ingia jikoni store yake tukua lakini usitukue kingi tukua kadri ya kukutosha wewe na watoto wako pikeni mule pasina ruhusa yake kwa sababu hapo sharia tayari ishakuruhusu Allah ashakuruhusu mtume ashakuruhusu kutukua kama alivomruhusu Hind radhiallahu anha alipokuja kwa mtume alayhi salatu wasalama akamwambia Abu Sufyan rajulun bakhil shahih hanipi chakula changu na wanangu kinachonitosha mtume sallallahu akamwambia khudhi min ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf chukua kwenye mali yake kinachokutosha wewe na wano lakini bil ma'ruf sivuke mipaka kadri ya kushiba wewe na watoto wako kwa hivyo al asl mwanamke ikiwa mume wake mbakhili haifai kutoa chochote mpaka amuombe ruhusa kila kitakutoa lakini kama mume wake ni mkarimu yatosha ruhusa ya mara moja tu amwambie bwana mimi nimekupa ruhusa ya kuenea wakati wowote utakapokuwa na kitu kimezidi haja yako kitoe huyu ni mume mkarimu basi ana ruhusa ya kutoa wakati wowote basi na kumuomba ruhusa kila mara isipokuwa akiwa bakhili basi atamuomba ruhusa kila mara isipokuwa nafaka yake ya wajibu ndio atatukua kwa nguvu hadha hu hata kama mwanamume hataki haruhusiwi kutukua طيب ikiwa mwanamume atatoa mwanamke ataamua kutoa pasina ruhusa ya mumewe ile idhna am ruhusa ya kuenea na ikiwa mbakhili hakuchukua idhn khas hana idhna am ya mume hana idhn khas mume wake si mkarimu bihitha mwambie siku yoyote kizidi toa bali ni bakhili ambaye anahitaji ruhusa kila mara mwanamke akaamua kuasi akatoa atanchambua ngojea Yesu jifanya mbakhili ngoja tamuonesha akaamua kwa kitu chake kutoa bila ruhusa yake namjua mbakhili akishindana akafanya hivyo bila aks hapati thawabu atabeba nini madhambi lidhalika faida mwisho وفيه أنها إذا أنفقت من غير إذن عام ولا خاص mwanamke akashindana akatoa chakula nyumbani kwake au chochote pasina ruhusa ile moja kwa moja ya kuenea au ruhusa khasa ndio mume mbakhili hakumuomba ruhusa yoyote basi la tadkhulu fi tasnifil ajr hatoingia katika hii kupata thawabu nusu ana hadithi inasema atapata thawabu nusu ya nusu mume kwa hivyo ajue mwanamke akifanya hivyo zile thawabu nusu hatazikosa hatozipata bal alaiha wizrun bali atabeba na madhambi kwa kutasarraf tasarrufan fudhuli kwa sababu ametasarraf kwenye mali ya mwenyewe pasina idhni ametasarraf kwenye mali ya mumewe pasina idhni kwa sababu mume mbakhili mume si mkarimu mbakhili mushaha chake ni chake na hata kukitoa sasa utafanya nini ndio sisi haina maana kwa mwanamume afaye bakhili la ni makosa pia kufanya ubakhili lakini na huyu mwanamke atakakumtolea mali kwa nguvu ati kumtia adabu takuonesha ngoja ukitoka na mimi tatoa ajue pia vile vile asiseme ametoa atapata thawabu nusu kama hadithi ilivyosema na hii nusu ataikosa bali atachuma madhambi atachuma madhambi kwa sababu ya kutoa kitu cha mumewe aliyebakhili pasina ruhusa yake ama mume wako mkarimu haina neno kutoa kwa sababu mjue huu ni mkarimu bali akija atanisifu na atanishajiisha nitoe na tena na tena na tena wako wanaume ni hivi mashallah amwambia mke wake haja zako zikizidi usibakhilie toa saidia jirani patia fakir wako wanaume wakarimu kama hao sasa ushamjua mume wako hali yake ni ile si lazima saa zote atomwomba ruhusa si lazima wewe fanya tu ila kile kitu chake khas kile muhimu cha dharura ama mbali vitu vya mumeo khas nguo zake viatu vyake eh vitu vyake khas kitanda chake hapo makosa kuhonga majuzi hapo maana juzu yani hadhi hii ni katika ile mambo haja za mtu hasa si kwamba kila mtu yuko la hizi ni haja za mume wako hasa nguo zake viatu vyake kitanda chake firasha yake hadha la yajuz haifai kumpa yoyote hizi vitu vatu vya mume wako ambao vitu khas haifai kumpa mtu yoyote kuvaa wala kutumia pasina ruhusa yake na, na haya mambo hutokea baadhi majumbani na tushayasikia wanaume hushtakia wake zao huwatolea mpaka vitu vao hasa hadha majuz hadha na hii taharibu ishra alafu inaleta chuki baina mume mwanamume akija nyumbani auliza nguo yangu fulani kwa asema nishaitoa aghadhibika aghadhibika maskini maana hakukwambia hizi ni haja zake hasa lazima umuombe ruhusa sasa hapa na yale mambo ya jikoni kutoa chakula kutoa mche haya mambo maarufu kila mmoja si hasa ama kutoa vitu vya mumeo hasa vitabu vyake vitabu vya mumeo nguo zake viatu vyake eh ahwal zake hasa hizi si vitu vya kugawanya wala kutoa kumpa yoyote mpaka amri au idhni ya mume wake ma yajuz wazi kwa hivyo hii lazima tufahamiane yako mambo sheria imeruhusu imekhafifisha utatoa bila ruhusa mume na yako mambo hasa ya mume wako la yajuzu aslan hususan tena na ukimjua ule mume hapendi kuvaliwa vitu vyake hujamwomba ruhusa pili wewe wajua huyu akisikia kitu chake kimevaliwa atakasirika kwa nini unafanya kwa nini unafanya la shaka hadha akifanya hivyo itakuwa balaa au shari ni zidi kuliko akiwa ataridhia hata kama baadaye mwanamume ataridhia lakini si sawa kutasarraf tasarrufat kama hizo bal ulama wasema bali hata ni katika adabu hata vitu vake mwanamke vake yeye mwenyewe pia khas akitaka kutoa ni aula ni bora kwanza pia mshauri mume ni sawa yafaa yeye kutoa vitu vake khas yafaa kutoa mwanamke ni zake lakini na lau hata kama vitu vake khas atamhusisha mume aula wa afdal kwenye ishara yao wa abqa fil mawadda baina yao kuliko kufanya kwa kitu chake hata kama haki ni yake ni vizuri kumuonesha takdir na heshima yule mume wake ambaye anaishi naye hayo ndo baadhi ya fawaid za hii hadithi tutachukua leo hadithi moja tu insha Allah taala naktafi bihadha tatosheka kwa hapa insha Allah taala